บุ๊กทูแปดสิบเก้าอัชตัวนสเดชมเดวินเนประโยคคำสั่งหนึ่งเลียปโมยนัวสกาเวียนัสคุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Tu toks tinginys, nebūk toks tinginys. คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึกทุเตปิลเกย์เมียเกียเนเมียกุกเตปิลเกย์คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึกทุเตปเวเลปเรีเนเนปเรีกเตปเวเล คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิตุเตปการ์เซยูกีเซเนซิยูกเตปการ์เซคุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิตุเตปทีเลคัลเบเนคัลเบกเตปทีเลคุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิทุเปิดดาวเกเร Negerk tiek daug. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Tu per daug rūkai, nerūkyk tiek daug. คุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไป Tu per daug dirbi, nedirbk tiek daug. คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย Tu taip greitai važiuoji, nevažiuok taip greitai. ลุกขึ้นค่ะ คุณมิวเลอร์ Stokitės, ponė Mülleri. เชิญนั่งค่ะ คุณมิวเลอร์ Sėskitės, ponė Mülleri. นั่งต่อค่ะ คุณมิวเลอร์ Sėdėkite, ponė Mülleri. Tai jen jen, na k ะ Turėkite kantrybės. Mi vėla, mai tong r ี b Neskubėkite. รอสักครู่นะค Palaukite minutėlę. Ravang, na k ะ Būkite atsargus. กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ บุกิเตปุงตัวลุสอเตกิเตเลยกุมอย่างโง่เนบุกิเตกไวลส์